Traficante Para acá, mueve ese culo para acá. Para acá, dale, échate para acá. Para acá, llueve dinero para acá. Cash, catch, vámonos para la Para acá, mueve ese culo para acá. Para acá Dale, échate pa' acá, para acá. Llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la pepare. Ya, ya, ya aplaudé como una foca. De ver tantos billetes te me boca. Y muévelo, muévelo, mami, te toca. Te meto una molita y te me vuelves loca. Me mira, me mira y se toca, se toca. Me dice que fume y que no huele coca. Le vino la champaña por encima, Dice que se hace la funda y no hay quien la coja. Yo quiero un privado, cuánto es para mí. Te quiero ver brincando aquí encima de mí. Moviendo ese culo solo para mí. Lo que a ellos no le hace, me a mí. Para acá, mueve ese culo para acá. Para acá, dale, échate para acá. Para acá, llueve dinero para acá. Catch, Vámonos para el culo pa' acá. Para acá, dale, échate pa' acá. Para acá, llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la tarde. 50, billetes de 100 por todo tu bar. Tú traes tu amiga, yo traigo la droga y privado del bar. Vente botella, no te preocupes que yo pago la cuenta. Yo solo quiero relajarme contigo y ver que tú te inventas. Conviértete en un motel. sí que hay que movie después que te portes mal. Tú estás buena, tú eres mala, pero yo no estoy pa' mal. Yo quiero un privado, cuánto es pa' mí. Te quiero ver brincando aquí encima de mí. Moviendo ese culo solo para mí. Pues lo que a ellos no le hace, malo a Para acá, mueve ese culo para acá. Para acá, dale, échate para acá. mueve dinero.